dhe e nxjerr Allahu xhallahu ala nga feja e tina dhe kena përmend në fillim të kaptinave të magjisë dhe kena thonë se ka ndërlishmëri shumë sihri magjia me shirkun pse sepse Allahu xhallahu ala në realitet në esencë Kur vdesin krejt krijesat dhe Allahu xhallahu ala t'i shkatërroje krejt, vetëm Allahu jet. Vetëm Allahu xhallahu ala jet. E ajo çka e bon njerëzit prej shirkut dhe shejtani i shtin me bo shirk, ajo është ju doket se dikush është i fortë si Allahu xhallahu ala. Pastaj e kuptojnë realitetin. Pastaj e kuptojnë realitetin. Andaj Allahu xhallahu ala e ka përmend sihrin në Kur'an dhe jau ka përkatësue Benu Israilve, sepse e kanë përdor për m'i mashtru njerëzit dhe m'i bo shirk Allahut tebareke ue teala. Kemi mbet te kaptina e magjive. Te kaptina e magjive. Tash hoxha ka ardhë një kaptinë çka ka ardhë në zhdukjen e sihrit. Pra dikush ban magji dhe i ban dikujna magji dhe i merr sebepet m'i bo magji, punon me shejtan e kështu me radhë, dijetarët kanë diskutue për një çështje e cila quhet en-nushra. En-nushra është me kput sihrin, me kput magjinë. Dhe hoxha ka pru një kaptinë me rëndësi, ngase disa njerëz kanë koklavit diç në këtë mesele. Ka thënë hoxha Allahu e mëshiroftë, ma xhae fin nushra, çka ka ardhë në kaptinën en-nushra. Çka a nushra, kanë thënë në fjalorët e gjuhës arabe, en-nushra a prej shpërndarjes. Prej shpërndarjes. Nushra këtu e ka për qëllim hoxha, se kaptina është e magjisë, Qysh largohet magjia? Si largohet magjia dhe cilat metoda të largimit janë të ndalume dhe mund m'u llogarit shirk dhe cilat metoda llogariten të lejume. Fillimisht, Hoxha e ka pru këtë kaptinë për një informatë çka e kanë pas dijetarët, por e kanë edhe njerëzit të cilat kanë dije n'këtë kaptinë, se sihri largohet me sihr. Nëse magjistari t'ka bo sihr, edhe gjurmët e magjisë kanë fillue te personi cili i kanë bo magji. Kur ka përmend Allahu xhelle ue ala se magjia ka ndikim të madh, ka ndikim me bo dikan ti me dasht që ti në realitet s'e do dhe me urrejt dikan çka ti në realitet s'e urren. Kjo është roli i magjisë. Dijetarët thojnë, sihri largohet me sihr, pra magjistari n'gjendje me ta largue sihrin. Se ai e ka shti dhe ai e hek. Andaj hoxha ka pru këtë kaptinë se çka ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga shokët e tina se çka lejohet me përdor në largimin e magjisë dhe çka nuk lejohet me përdor. Thot nga Xhabiri radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për nushra. Pra për këtë kaptinë, en-nushra, coptimi dhe asgjësimi i magjijës. Asgjësimi i magjijës. Kjo kaptin, dikujt mundet me iu duk e çuditshme, se çka lyp largimi i magjijës në librën e teuhidit. Çka lyp, na kena përmend, se Allahu tebareke ve teala, ka përmend në librën e tina defekte të njerëzve të cilat kanë defekte në perceptimin e fuqijës Allahut xhel-le ve ala. Njeri me pas defekt, Gjyms defekti, një përqind defekt, në fuqien e Allahut, në besimin e Allahut, kjo ka me lon gjurmë në jetën e tina. Që e përmendëm edhe që ka me ardhë, et-tijera, pesimizmi. Çka është pesimizmi? Hadith ka ardhë, ma emdake, ev reddek. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thonë, pesimizëm a kur dilsh rrugës, nëse diçka ndodhë, e ty të ban m'u tërheq, kjo a pesimizëm. Se ti mendon se qato sene çka janë tu ndodhë, ka mundësi me ndodhë një e keqe. Nëse shkoj këtë rrugë, kanë thonë arabët, ka mundësi me ndodhë mirë. E nëse shkoj këtë tjetër, ka mundësi ndonjë fatkeqësi. Edhe e kanë ndalë rrugën, ose a kthy krejt te mas. Kjo çka do me thonë, se ti beson se dikush tjetër ka rol në kaderin e Allahut tebareke ve teala. Andaj hoxha edhe ka, edhe ka prue. Madje ka prue edhe fjalën e Ibn Mesudit, që ka thonë, Krejt prej kësajna jena godit. Krejt prej kësajna jena godit, po e kena shërue me mbështetje n'Allahun tebareke ve teala. Osht pyt Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem për nushra, ka thonë hije min amelish-shejtan. Shikoni Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem sigur qysh e ka spjegue. Edhe njeriu, nëse ndalet me fjalët e Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem dhe i mediton mirë, qysh ka thonë Ibn Kajimi, ku ka spjegim dhe fetva ma të mirë se t'Pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. ku ka fetva ma të mira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje ka thonë, nëse e merr fetvanë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e gjen gjys fjalie, ni fjali ma s'shumti, ka thonë e gjen gjys faqe. Ka thonë nëse e merr pasardhës e ma vonshëm prej dietarëve e potencoj dhe e theksoj prej dietarëve, ka thonë e gjen njejtën kaptin të cilën diskutojnë me vëllime. Parashtrohet pyetja, a mos janë ma të mençur apo ma t'dijshëm kella, kurrsesi? Pensam asht ma i meqëm Edhe ma i dishëm Edhe ma i qartë Mos të e dikush kur të bëhet ma e gjana ma, ma pak e qartë Jo, për nga meri sa se më ka thonë U ti tu gjawami al kelim Mu më është donë fjala për mledhëse Pra ku të foli krejt do me thani të për mledhura në këta Pensam ka thonë Qka është puna e zgjidhës së magjive Këto është për qëllim për punët e arabëve. Arabët që i kanë zgjedh me metodat e tyre dhe i kanë asgjësu magjijat, ka thonë, hije min ameli shejtan. Ka thonë prej shejtanit. Pse? Thamë, shejtani është ai cili ndikon në magji, edhe nëse magjistari bashkëpunim me shejtanin, mirren vesh që personin me liru, ai lirohet. Andaj njerëzit kur shkojnë te xhinxhija, dhe ai cili i banë shirk Allahut dhe punon me punë të ndyta, Dhe ai për një kohë të caktume i thotë liroje. Edhe lirohet. Edhe njerëzit thonë po filani bajke dobi. Filani po bajke dobi. Pse? Se ai bashkëpunon me xhinët dhe i thotë xhinëve largonu dhe i largohet njeriut dhe qetësohet njeriu s'i ka ato vesvesa ato shtypje dhe ato mundime dhe thotë super koka puna. Se filani po të bajka dobi. Kjo është sprovë prej anës së Allahut tebareke ue teala. Nga thamë se, kjo është prej veprës së Ka thënë Ibn Musejibi Allahu e mëshiroftë, e kanë vet a ban me e prish kët magji. A ban me e prish kët magji. Hoxha i ka prue një fjalë të pejgamberit që ka thënë vepra e shejtanit dhe një fjalë të Katadës nga Ibn Musejibi se kjo lejohet. Kjo lejohet. Ka thënë lejohet nëse është prej asaj e cila nuk ka ndalesë në ta. Nuk ka ndalesë në ta. Cilat nuk ka ndalesë në ta? Prej rukjeve me lexim të, të Kur'anit të Allahut tebareke ve teala apo haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo çfarë do lutje e cila i drejtohet vetëm Allahut xhalla wa ala, pa marrë parasysh a ka ardh ajo shprehje në Kur'an apo në Sunnet. Sikur për shembull nëse njeriu nuk din me lexu Kur'an apo Sunnet, po i thot o Allah shëroje filanin, apo Allah shërom, apo Allah largoma këtë mundim dhe këtë smundje, Wa huwa alladhi min amali shaytan. Kjo çka është prej veprës së shejtanit. Pra hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi yuhmal qawl al-Hasan. Dhe këtu bartet në këtë kuptim fjala e Hasan al-Basriut. Kur e kanë vet Hasan al-Basriun, a ka mundësi apo si asht puna me largue sihrin prej atij që ka i bo sihr, ka thon sihrin e largon vetë sihirbazi. Mane mend këta, se hoxha jo rastësisht i ka pru këtë fjalë të Ibn Kajimit. Thot, vjen njeriu çka don me largu sihrin, dhe njeri i smutë, dhe bojnë vepra çka i do shejtani, prej shirkut apo harameve kështu me radhë, dhe çrrënjoset dhe asgjësohet sihri. Kjo është çka i mashtron shumicën e injorantave. Dhe shumica e njerëzve që s'e dinë Allahun xhalla wa ala dhe thonë filani ka dobi dhe filani ban dobi. Pse? Sepse njohin nuk e njohin sprovën prej anës së Allahut tebareke ve teala. Se xhini largohet me urdhër të xhinit. Xhini shejtani largohet me urdhër të magjistarit. Pastaj ka thonë, "Wa thani dhe e dyta është an nushratu bir ruqya." Çrrënjosja e magjies me rukje. Kjo është ajo që ka ardhë nga ana Allahut tebareke wa ta'ala. Wa nunezzilu min al Kur'ani ma hua shifa un dhe na zbritna prej Kur'anit çka është shifa, çka është shërim, çka e shëron njeriun. Pastaj ka thonë, wa ta'awudhati dhe kërkimi i mbrojtjes, wa l'adwijati wa da'awati l'mubahati dhe me barna Të lejume dhe lutje të lejume fe hadhe jaiz kjo ajo e cila me të cilën lejohet m'u largue magjia pra kaptina shkurtimisht dhe rezyme e kësajna se magjia njeriu nuk ka ndalesë me kërkue me largu mundimin çka e ka mirëpo duhet me zgjedhë rrugën pse nëse thot dikush ku është bashkurtësia e sjelljes së kësaj kaptine të gjithë njerëzit janë sprovu me shejtan Pejgamberi sa ka thënë çdo njeri e ka karinin e vet. Karin është ai i cili rri afër njeriut prej shejtanëve. I cili është, siç ka thënë Allahu xhelle ue ala, el waswas el khannas. El waswas është forma dhe trajta superlative shumë ban vesvese. Ta mundon trunin me vesvese. El Khannas i msheft. I msheft ti s'e shef ama cytje të vin. Edhe njeriu është i sprovu me këto. Andaj Allahu xhelle ue ala i ka zbrit katër sure të veçanta për me largue kët kët cytje. Kul ja ayyuhal kafirun Kul huwa Allahu ahad Kul a'udhu bi rabbil falaq Kul a'udhu bi rabbin nas. Kto dy t'fundit veçanërisht. Kul e'udhu, këto janë mu'awwadhat au mu'awwidhat, të cilat e mbrojnë njeriun prej prej xhinit. Pastaj, nëse pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka godit kjo, çka thu për neve që jena ma t'thjeshtë, që s'kena mbrojtjen e, e Allahut xhelle ue ala sikur pejgamberi Në transmetime gjashtë muaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas mundime prej kësajna. Derisa kanë zbrit këto këto ajete. Dhe gjithë njerëzit janë sprovuar me këta. Gjithë njerëzit janë sprovuar me këta, pa marrë parasysh a e dinë a nuk e dinë. Shumica ndoshta kështu thojnë dijetarët, shumica e vendeve të cilat janë bë të veçanta për njerëz të smutë, Psiqikisht ato kanë probleme me, me xhinët, por njerëzit nuk i din, se janë materialistë. Andaj hoxha e ka prue, këtë kaptinë. Kaptina tjetër, ka thonë hoxha Allahu e mëshiroftë, ma xha'e fit tetajur, çka ka ardhë në pesimizëm. Pesimizëm, e përmendëm, se është mendimi, Iluzioni se diçka çka dëgjohet, çka dëgjohet apo shikohet, kështu thot ibn kajim, dëgjohet apo shikohet. Apo trupa të veçantë ku të kaloj. Thot ku të bën këto, nëse ti mendon se ndodh diçka pas këtyre, kjo është tatajur. Kjo është tatajur. Këtë këto janë prej shejtanit. Kjo nuk ekziston në realitet. Nuk ekziston realitet se Allahu xhallahu ala është ai i cili e udhëheq kaderin. Neve na udhëheq edhe kaderin, gjithçka. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Allahu xhallahu sura Kamer thot dhe çdo e vo, e vogël, dhe çdo e madhe mustatar është e shënume. S'ka mundësi me, me i hik diçka Allahu xhallahu ala. S'ka mundësi diçka me i hik. Nëse njeriu e ka bindje këta në jetë, e jetëson këta në jetë, çdo edhe sen i vogël dhe i madh, mustatar, e shkruma, s'ka livritje jonës Allahu xhallahu ala, dhe s'munët diçka në univers të tina me, me, me, me, me u ndodh pa lejën e tina. Njeriu jeton i qetë. Mirëpo kur i mungon kjo, kur i mungon kjo bindje, s'po thamë informat, po kjo bindje, atar njeriu, lun shejtani me ta, lun shejtani me ta, ka thonë Allahu tebareke ve teala, duke e tregu se kjo ka qenë zakon dhe smuje krejt popujve. Krejt popujve kanë pas këtë smuje. Këtë pesimizëm, ka thënë Allahu tebareke ve teala, Ela inma ta'iruhum inda Allahi, walakin aktharuhum la ya'lamun. Ka thënë Allahu xhalla wala, ta'ir. Tham ta'ir në gjuhën arabe është zog. Diçka çka fluturon. Po e ka është kalu në terminologji të pesimizmit dhe mendimit se diçka mundet me ndodh nëse ti vazhdon ata çka po të frikson. Ka thënë Allahu xhallahu ala ki tair, ki mendim se po ndodh diçka, është krejt te Allahu. Pra s'ka mundësi me lëviz diçka Allahu xhallahu ala, walakin aktharuhum la ya'lamun. Ama shumica e tyre prej njerëzve s'e din. Shumica e njerëzve s'e din se gjithçka Allahu thot, "Wa ma min waraqatin Asnjë gjeth nuk bje, gjeth, paramendo, druni sa gjethe i ka. Një gjeth nuk bje, çka na, ti as nuk i shef ato. As nuk i shef se aty ra. Allahu thot, vetëm se është e shënume pse ka ra. Paramendoje sa precize. Një gjeth, një gjeth nuk bje në tokë, Allahu e di pse ka ra. Një bubres nuk lëviz, Allahu e di pse ka lëviz. Firauni kur ka pas të mira dhe bollok ka thon lena hadhihi i ka thon Musës këto janë se na e meritojnë. Ne jena njerëz të mirë, edhe jena të drejtë, edhe të që jena të denjë për me na shlue këto të mira. Këto janë për neve. We in tusibhum sejjie e me bomi godit donjë e keqe, jettajjeru bi Musa. I kanë thonë Musës që këto të kqijat për shkak tonë janë ardh. Shikone, shikone shejtani si lu me ata. Kur kanë të mira thonë po na shështoj e kena se na jena njerëz të mirë. Kur i godet naj e keqe, ja hudhin fajin dikuj tjetër. Ja hudhin fajin dikuj tjetër. Jettajjeru bi Musa we men meahu, edhe me ata të cilat kanë qenë me Musën. Jobesimtarët kur kanë të mira habiten. Jetemetteune we je'kulune kema te'kulul en'am. Allahu xhelle ala thot, kënaqen pa kufi dhe hajnë qysh hajnë kafshët. Kjo gjende e tmerrume, që e përshkrun Allahu xhelle ue ala. Edhe fajin, kur kanë të këqija, ja hedhin besimtarve. Te qafirat sërish, besimtarët janë fajtorë. Ama problemi çka i mashtron njerëzit kur ta thojë shumica qëta. Kur shumica drejtohet me gisht ka dikush thonë ajo kjo sto porcent se me gjithmonë ka kështu. Ela innehum. Allah thot, vini re, ata janë. Ata janë që s'e besojnë krijuesin. Ata janë që s'e adhurojnë Allahun. Ata janë që nuk e dinë se ka hecin. Ata nuk e dinë se pse janë kriju dhe ku shkojnë. Tairukum indallah. Dënimin e kini pse i bani kufër Allahun xhelle ue ala. Dhe s'ka këtu punë pesimizma, as baksuzllëke. Po është puna e kufrit t'juaj. Ka thonë hoxha Allahu e mëshiroftë vazhdim, nga Ebi Hurejra radiallahu anhu, se Pejgamberi sallallahu alejhi we sel-lem ka thonë, la adua. Nuk ka adua. Çka është adua? Thot hoxha, në vazhdim shpjegim, adua është kalim i diçkajt në diçka tjetër pa ndonjë shkak të, të duhur. Apo të arsyjes. Nëse dikush thot, arabët e kanë pas, arabët e kanë pas, domethonë, aq shumë të bllokum trunin, prej baksuzllëkeve dhe pesimizmave, sa që diçka e vogël me pas lëviz, atij i ka shku menja se atu, atu ndodhë diçka keq për këta. A nal huti, a nal sorra, mbi shpinë e tij ka thonë mu e m'kapi e keqja. Çka ka sorra, pse nalet apo zogi në shpijën tane, s'ka lidhje kurgjo. Mirë po ata kanë besu kështu. Pejgamberi sa i ka çrrënjos këto. La adwa. S'ka tejkalim diçka i të keqes, po kejt është prej anës Allahut xhelle fi ula. Wala tayra. As ka baksuzllëk. Pesimizëm. Wala hamme. Dhe as nuk ka hamme. Hamme në gjuhën arabe i thojnë çdo kafshe apo çdo shpendi i cili ka me veti hel. apo është e egër. Ata me bo me pas pa kafshë apo shpen të egër, janë mjerue, janë mjerue. Edhe shikoni subhanallah njeri çka i ban mosbesimi i pastër. Shikoni njerëzit sa i ban mos akidja e vërtetë në zemrat e tyre. Po kjo nuk është veç te arabt, po edhe te njerëzit sot është kjo. Se jetojnë me lloj-lloj baksuzllëki. Mos e ban këta se sot është kjo e ditë, edhe mos e ban këtë vepër se sot s'ban me bo e. Edhe mos shko sot se mundet me ndodh diçka e kështu me radhë. 100 mos i ban, mos i ban. E kejt kjo se mendojnë me baksuzllëke. Me sene të kota, se s'e besojnë Allahun tebareke wa taala. Wala safar. Ka thënë vetëm dhe as ka safar. Safar çka është? Muaj safar. Ata kanë thënë muaj safar a kejt me të kqija. Subhanallah, Allahu xhelle wa ala, kur ta goditë njeriun me një fatkeqësi, edhe e godit me një ditë, nëse është e shtun, atëherë ju hin n'krye se e shtunja ka ka baksuzi, tjera ditë s'ka, s'ka lidhje, e kështu me radhë. Edhe ti nëse i lexon kulturat e njerëzve të devijum, Librat e tyre, e sheh se njoni tutet pi numrit 13, ai tjetri tutet pi numrit 9, ai tjetri tutet pi numrit 15, varësisht kur i ka ndodh e keqja thotë kjo është ditë e keqe. E kështu me radhë. E martja është ditë e mirë. E kështu me radhë. Njerëzit e kanë në psihikat e tyre sene të kota, si s'kanë të bëjnë kurgjo me realitetin. Pejgamberi sa i ka i ka çrrënjos këto këto bestytnia. E ka nxjerr hadithin Kjo ndodh ngase ka ardhur hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë mos t'afrohet i smuti te i shnoshi. Mos t'afrohet i smuti tek i shnoshi. Qysh bashkohen këto dyja, ka thënë Ibn Qayimi, kjo është sikur puna e shefaatit. Ka thënë Allahu xhelle wa ala se ditën e gjykimit la khulla wala shafa. S'ka miqësim, s'ka mik nuk mundesh me gjetë naj mik i cili ka mundësi me të ndihmue e as ndërmjetësim. Allah e ka mohue, s'ka. Mirëpo domethonë se s'ka, jo, s'ka për qafirat, apo për besimtartë, ka, ngase shefati është i pohum me hadithet të cilat janë mutewatir. Ka thonë Ibn Kajimi, nëse njeri është i smut dhe i dihet shkaku, virusi, edhe është vërtetu se kjo është ngjitëse, e është vërtetu se kjo është ngjitëse, na i thojna personit që koka i smut, mos u afro te i shnoshi. Edhe nuk i thojna se ai nuk mund m'argumentu me fjalën e pejgamberit sa ku ka thënë la adwa, s'ka kalon smuja. Se kthehen me leje të Allahut tebareke ve teala, po ne i thomi jo, se kjo është smujë e cila i dihet shkaku. Edhe pse Allahu xhallahu ala është ai i cili e zbret smujën edhe te ky tjetri. Mirëpo nëse është e, e, e njohur shkaku, atëherë i thojna mos afro te ky. Pastaj ka thënë pejgamberi sa wa yujibunil fa'l. E mua më pëlqen optimizmi. Çka është optimizëm me menu mirë? Fjala e bukur. Na e kena përmenë hadithin tjetër të pejgamberit salallahu alejhi selem të cilin e ka gjith, gjithashtu Buhariu, se është smue në kohën e pejgamberit një njeri. është smue. Dhe ka ra në shtrat. Dhe pejgamberi salallahu alejhi selem ka shku me vizitue. Kjo ju duhet se kjo ka të bojë me përditshmërinë e njeriut. Edhe i ka thonë tahurun insha Allah, ka thonë pastrim insha Allah. Pra t'ka godit smuja, ban sabër, në koment ka thonë, ban sabër, edhe kjo të pastron prej gjunahëve. Çka është përgjigj? Ka thonë, kjo ka me m'çu te vorri. Kjo smuje, ka thonë, as pastrim, as kurgjo, kjo te vorri ka me m'dërgue. Ka thonë, kema kulte idhen. Atëherë qysh po thu ti qashtu koka. Kanë thënë transmetuesit pas tre katër ditëve ka vdek. Pas tre katër ditëve ka vdek. Pastaj kanë polemizu shkaku i vdekjes. Po njëna prej shkakeve është se personin e ka mundue mendimi i keq. Dhe mendimi i keq ndikon në psikik. Dhe psikika ndikon në shpirt, dhe shpirti ndikon në fizik dhe kështu fizika dështon. Kur të shkosh te i smuti, nuk i përmendet çështjet e vorrit. Nuk thon, a unë po shkoj t'ja përkujtoj se filani është i smut edhe t'ja kallzoj se ju ka afrua atina. Dijetarët thon kjo s'lejohet. Kjo s'lejohet hiç, pejgamberi sa e ka ndalu. Pse me këtë hadith se mundesh mi bë shtypje për njëmend me shku te vorri. Për njëmend me shku ai te vorri. Po për vorrin njerëzve ju përkujtojmë kur janë shnosh. Vorri ju përkujtohet kur janë shnosh. Njeriu kur është smut, do të minimumi me ngrit ata. Jo me çue te poshtë. Mi thon sikur njerëzit, se njerëzit që janë padijshëm, kena pas raste kur kanë shku me vizitu të smutin, i ka thon, "Prej ksaj smundje i di pesë veta që kanë vdek." E kështu me radhë, po nuk i thuhet kështu se kjo e mundon ata dhe e çon përnime njeriun te vorret. El kelimetu tajjibe, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, përdorne fjalën e mirë. Fjala e mirë, Buhari ju thot, një fjallë ka ndiku në me shkru qëkëtë Sahih Buhari. E ka ndëgju hoxhën e vet Ishakin, ku ka thënë, sa mirë ishte kan njoni prej juve o nxanësa, me mbledh një libër, veç me sahih, veç me hadithe të vërteta, pa asnjë hadith të të dobt. Se ata ulemat i kanë ditë këtë edhe dobtat edhe edhe të vërtetat. Ma po na xhematli, xhemati i thjesht, masa e thjesht, të cilat nuk e kanë atë kapacitet mi zanë ato hadithe, ka thonë përmbledhja një hadith. Dhe ka qenë prej nimeteve më të mëdha të Allahut tebareke ve teala. Thot qikjo fjalë më mron zemër dhe 17 vite e bona. Një fjalë. Andaj fjala e mirë, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, ndikon te njeriu me të keq apo me të mirë. Andaj lusim Allahun xhelle ve ala që na largoje bestitnit, që ka thënë Ibn Mesudi se na kejt jena kon të goditun prej asajna, sikur Ebu Dherri e ka nënçmu e Bilalin, ka thënë ti je djal i nanës së zezë. Pejgamberi sa e ka qortu ashpër. E ka qortu ashpër. Ka thonë a ja ki thon qëket llaf a. Qëket fjalë ja ki drejtue Bilalit a. Ka thonë inneke mruun fike xhahilije. Ka thonë ti je njeri çka ki xhahilet hala. Çka subhanallahu sot disa njerëz të cilët mendojnë se veç se i ka bërë tre katër hapa të udhëzimit, nuk kena drejt mi thon ti ki xhahilet. Po jo vëlla i dashur ki mundsi e full xhahilet se Ebu Dherri radhiyallahu an sahabia i ndershëm i pejgamberit sa më ka thon ti ki xhahilet. Xhahilet ki. Në Medinë i ka thon. Çka argumenton kjo? Se njeriu mund me hi n'Islam edhe me ecë në Islam, po ka full xhahilet. Se e ka sha me çka ka faj Bilali pse e ka le nëna e zez. A e ka caktu nënën vet a? Njeri kri, krijimin e tij nuk e ka zgjedh. Çka ka të metat e tina fizike nuk i ka zgjedh. E kështu me radhë, ka thënë sallallahu alajhi wasallam, në luftë kur të jeni, ixhtenibul vexh. Largonju ftyrës. Largonju ftyrës. Pse në luftë ke dal, largoju ftyrës, sepse ajo është Allahu që ka krijuar. As kafiri s'ka s'ka dorë në ta, nuk e ka zgjedh ftyrën e vet. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto hadithe vazhdojna me lejen e Allahut tebareke ve teala në ligjëratat e ardhshme për këto tema, të cilat janë shumë të rëndësishme sepse njerëzit i mundojnë këto tema. Baksuzllëkët e, e pesimizmat edhe mendimet edhe iluzionet të cilat s'kanë të bëjnë me realitetin. A jeton me, me friga. Edhe friga kalon në smundje, subhanallah. Friga kalon në smundje. Siç është rasti në Sahih Buhari, ka vdek njeriu prej shtypjes së mendimit të keq. Ka vdek njeriu prej shtypjes së mendimit të keq. Ndërsa njeriu duhet mi thonë ato momente, fjalë të mira. Dhe na nuk jena të pastër prej xhahilieteve. Nëse na jena udhëzu dhe adhurojmë Allahun xhallahu ala me ata çka na ka mësu Allahu te bareke ve teala, s'do me thonë se jena kristal. Nuk do me thonë se i dina krejt sendet, po na mungojnë shumë e shumë prej mësimeve me të cilat ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka mësu Allahu te bareke ve teala. Andaj Hoxha ka veçuar këtë kaptinë ngase është problem i popujve të vjetër, i popujve të parë, edhe i gjithë popujve të cilat kanë ardhur në